Ang ating topic ngayon ay may kinalaman sa evangelism. Yun. So tapos na tayo sa fellowship. Baka magkaroon tayo ng dalawang bahagi dito, dalawang parts. Introduction muna dito. Okay? Magpo-focus tayo dito lang sa verse 19. At uh, pinamagatan ko ito, yung solo winning tinatao ko sa katagang. Naghanap ako ng talagang magandang at ah, ano, salin sa Tagalog eh. Pero nakita ko magandang translation, ay mangwawagi ng kaluluwa. Mangwawagi ng kaluluwa. Yun ang translation ko para sa term na soul winning. Now, bago pa nabuhay ang Panginoong Yesus noong 16th uh, ah, century BC, mayroong isang parang katulad dito sa atin, parang Florent at Laura ng literature na isinulat ng isang Roman poet na ang pangalan ay Ovid Okay? Ovid. Si Ovid. Kasabay niya, ayaw ko kung kilala niyo to, kasabayan niya sila Verheel at saka Horacle sa tayo. Nakalimutan ko. Pero si Verheel or Virgil, ganyan. Pero itong si Ovid na buhay, mga 43 BC, and then isinulat niya ang isang uh, ah, hinahanga ang kumbaga ng panahon yan ng masterpiece na sulat parang Colorante at Laura dito sa atin si Ovid ay parang tinaguri ang no, maraming mga tinagurian sa Roma pero isa sa mga tinaguri ang Makata or Francisco Balintas Oo nga eh. Antik na mapag-word. Pero yan, si Ovid, para siyang si Francisco Balagtas doon sa Roma o sa mga Romano. At meron siyang isang sinulat na piece na pinamagatang Amores. Amores. Sa Titan pa lang, talagang love na kasi ewan ko kung alam ninyo yung, di ba? Pag yung love, amor. That's why, kaya pala pinangalanan si William Moore o William Moore na William Moore kasi love daw. Ah, then yung tawag nila dun sa kanilang tatay, Amor, love. So sumulat itong si Ovid ng isang piece or isang ah, parang Florante Laura no naka-poetry yung style o tula yung style ng, ng story na yon ng piece na ito, Amores. At dyan sa Amores na yan, sumikat yung isang kataga sa mga Romano na ang pagkakasabi sa wikang Latin ay ganito, Militant omnis amat. Militant omnis amat. Alam niyo naman, nahilig ako sa amat kasi parang naka-Harry Potter. Ah, ito lang. Naka-Harry Potter mode yung dating natin para ka may spell na sinumpa. Ay, parang yan militant omnis amat na kung saan ang ibig sabihin ni Ovid ay every soldier is a lover. Every soldier is a lover. Bawat sundalo ay mangingibig. Na kung saan sa panahong ito, yung ganyang kasabihan ay pinalitan ng mga Pinoy ng katagang every driver is with lover. Diba tol? Pero yan yung version sa mga Pilipino. Hindi na soldier sapagkat wala na tayo sa panahon ng tigmaan. Yan, si Papa, driver, sweet lover. I think alam yan ni Mama. Pero na minsan, hindi mo. <laughs> Pero yun, militant omnis amat. At bahagi ng kwento ng Amoris na yan ay yung papel na ginampanan ng isang Roman godren or Greek godren na tinatawag, kilala natin sa tawag na Cupid or Cupido. Cupido, si Cupido. Now, maraming version or figure, uh, yeah, personification na ginagawa para kay Cupido at paglalarawan o description ay binibigay sa kanya para sa mga Romans, si Cupid ay hindi baby na chubby Di tulad sa Greek na chubby yung dating. Greek nga ba? Yeah, ganun. Na nang tingin natin kay Cupid, ano, chubby baby na may pana na namamana. Pero hindi, sa Romans, hindi, siya isang binatilyo na may pakpak at isa talagang matindi o matinik na lover. At ang kanyang lover, itong ni Cupid, ay tinatawag ng si Psyche, utak kung paanong si Cupid ay sa desire, na pamahal siya kay Psyche. Kasi wala siyang ano eh. Wala siyang utak si Cupid. Pura desire lang siya. Parang yung aming uh, ka-schoolmate noon sa Baguio, yung isang matalinong classmate ni ate nyo na si Mercy, talagang matalino yung babaeng yon. Pero nung nagmahal, nagulat na lang kami na umibig kay Nathan, nakarecord dito Mercy, sorry. At yon, nagulat kami bakit bakit inigit ni mercy si Nathan na kung saan itong si Nathan walang utak, isang babaerong tao samantalang si Mercy nag-iisip pero nung tinamaan nga ng pana ni Cupido pamahal at sinabi niyang love is blind yan ang sabi ni Mercy okay? nung, of course nung umibig sa akin si ate yun napakatalim yan, ginawa. Di ba taos na? <laughs> Pero yan. Pero ako sa storya ng Amares. Ipinakita dito na yung pana ni Cupido, yun yung siyang nagbigay. Actually, napakaganda ng sulat na ito actually. Napakarami dyan. Ipinapakita dyan, for example, yung description na love is war. Yun. Napakaganda nito. Love is war. Ang ganda niyan. At eh, kung pupuntahan pa natin yung sa Christian theology, how we defend our love for the Lord, napakaganda. Pero ang pag-ibig ay digmaan. Pag-ibig ay digmaan. Naalala ko tuloy isang Japanese na ano, paborito ko, Azumi. May part 1 yun, saka part 2, parang ganyan. Uh, ah, love is war. Uh, yung principle ng love is war, nandun din sa palabas na yun filosofiya na yan ni Obed ang galing. Sabi niya, ang pag-ibig ay dapat protektahan, dapat ipagtanggol. Actually, may mga dapat bantayan, something na ganun. Pero nung sa pagsusulat niya nitong Amores, wika niya, kaya niya daw naisulat yung Amores sapagkat, syempre, Roman, ano sila, no? Na naniniwala sa mga gods and goddesses, naisulat niya daw itong Amores sapagkat inspired daw siya ng pana, pana, pana, ng pana ni Cupido. But actually, ang literal na ginamit, hindi pana, kundi fly. Nalagyan daw kasi nung tinamaan na ng pana ni Cupido yung kanyang puso during ng kanyang prayer, yung panang yung pana na yon na transform sa isang flag at yung flag na yon ay sumakop ng teritoryo ng kanyang pagkatao. At nung, kumbaga, sinakop nga ng pana ni Cupido, nung, kumbaga, na-penetrate na yung kanyang pagkatao, na control na siya, na manipulate na siya ng pana ni Cupido, nagkaroon siya ng ability to write amores. Nagkaroon siya ng inspiration to write amores. Now, yung mga manunulat na gaya ko, alam yung ibig, alam yung ibig sabihin ni Ovid sa kanyang sinasabi. Kami minsan, kapag may writer's block kami na tinatawag, nangangailangan kami ng inspiration para makasulat ng isang piece. Sila, isa lang din bilang creative writer. Now, ano yung point ko rito? Ang point ko rito, <laughs> ang ganda kasi in ko lang itong Amores gustong sabihin ng Obed na napakatindi ng ginawa ng pana sa kanya ni Cupid upang ma-win siya ni Cupid para maisulat yung isang masterpiece na yun. At pagdating sa Christian theology, kung naniniwala tayo sa ah, ito, total depravity, na tinatawag, okay? Total depravity yan kinakailangan din natin ng divine arrow. No? Which is Old Testament term na namamana ang Diyos. Old Testament term. May pana ang Panginoon na kung saan ko iyan ko lang sa Christian theology natin, since ang tao ay totally depraved o makasalanan yung kanyang likas, wala siyang capacity, etong tao, wala siyang kakayahan na ibigin ang Panginoon sa ganang sarili. Di ba? Yan yung ating doktrinal na paniniwala. Kasi nga, eh, yung tinatawag natin, pag sinabing total depravity, yung isang mas mababaw pang salitang English, total inability. Hindi kaya ng puso ng tao sa ganang sarili na ibigin ng Diyos. Kinakailangan ng puso ng tao yung Holy Spirit, kumbaga, na pupunta doon sa puso ng tao upang gumawa ng tinatawag natin sa doctrine ng regeneration pagbubuhay na magmuli. Kinakailangan ng buhayin ng Diyos yung patay na puso ng tao upang yung makasana ng tao kapag nabuhay ng Diyos yung kanyang puso, magkakaroon ng kakayahan na umibig sa Diyos. At yan, yung ganyang simpleng doctrine na yan, katuruan na yan ay napakahalaga sa ating approach sa soul winning o pagwawagi ng kaluluwa. Na mawin natin ang isang kaluluwa. Sa mga simbahan ngayon, busy-busy sila sa method. Pero kapag ang method, programs na tinatawag, ay hindi educated ng matuwid na doktrina na gaya for example ng maayos na pagkakaalam sa total depravity na tinatawag natin magkakaroon ng hindi maayos na evangelism. At kapag hindi maayos yung evangelism, pag sinabing evangelism, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon o ebanghelyo, hindi magkakaroon ng maayos na pagbabahagi ng salita ng Panginoon kung mangmang ang simbahan o yung pastor at kung mangmang yung pastor, natural mangmang din yung miyembro. And so kung mangmang ang simbahan sa doktrina, hindi sila magkakaroon ng maayos na approach sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Yun yung simple, uh, simplicity nun. And so, napakahalaga sa ating soul winning yung understanding sa total depravity at kung ano itong, kumbaga tulad ni Cupid, ano yung arrow ng Diyos, ano yung pana ng Diyos para mabuhay yung patay na tao. Yun yan. Okay? And so, yan yung dapat natin itanim sa ating isipan sa pag-iintindi ng soul winning bilang duty o tungkulin ng bawat Christian. Okay? Now ito. Sabi ko nga, may dalawang bahagi tayong pagbubulay rito and so wag lang tayo magmadali. Now, pakinggan ninyo tong note na to mahabi, masalimuot, madulas at mahabang usapan ang evangelism. Okay? Lalo't sa punto ng tinatawag na theories and approaches. Marami kasi mga teorya. Okay? Kung theories, sa approach yan, kung paano buhayin ito. Itong patay na tao. Okay, parang ganito, para maunawaan, for example, ni mama sa ni papa. For example, may isang addict dyan. Paano natin mawiwi ng isang addict sa Panginoon? Now, kapag hindi tayo aral sa doktrina, hindi tayo aral sa mga teorya at approaches kung paano harapin at pakitunguan yung tao yun, magiging, kumbaga, katatawanan at hindi tayo magbibigay ng maayos na testimony or stumbling block kumbaga sa ginagawa nating evangelism. For example, may iba nangangaral sa bus. Isa yung ako, yung pangangaral sa bus. Now, hindi ako totally dogmatic o laban sa ganong approach na merong mga ngaral sa bus pero sa panahong ito, I think dapat i-review yung ganong approach. Now, hindi ko sinasabing ano to, absolute ah, pero may mga pagkakataon, lalo tigit dito sa DASMA, tingin ko hindi ganun ka katalino na mangaral ka sa loob ng bus na bigla kang tatayo. And then, ang mahirap pa nito sa mga na-experience ko dito, lalo pag papunta ng Tagaytay dati, pagka pagkatapos ng, I think, 10 minutes yata ang pangaral, maglalabas ng sobre at mamimigay doon sa bus. Kahihiya sa Panginoon. Ayoko ng ganun. Hindi yun, hindi yun okay na approach. Hindi mo mabubuhay sa ganong approach yung patay na kaluluwa ng tao. Ang sasabi ng tao, ito, bato. Namimera lang to eh. Tapos ang mahirap, yung mga papupuntahin doon sa bus, yung mga mga ngaral doon, walang palino. I mean, walang background sa theology. And so, ay, uh, sa mundo namin, ano, ng mga pastor, dapat i-review namin yun. Eh. Sino yung mga dapat papuntahin dyan sa bus? Sino yung dapat pangaralin dyan sa kalye? Dapat merong alam sa theology. Kasi kung mga ngaral lang na mga ngaral na hindi alam yung sinasabi na walang alam sa doktrina, pagtatawa na ng tao buntis nga eh. Dapat ayusin. Ganun. Ang bihira. And so, isa lang yun sa example na, na naibibigay ko ha. Ah. And so, talagang masalimuot ang soul winning na tinatawag lalo't pagdating sa mga theories at approaches kung paano buhayin ng patay. Now, mayroong basic approaches na na ibinibigay yung ating mga mag-aaral ng kasulatan or sa theology, lalatigit yung mga eksperto sa mission or evangelism, na tumatakbo yung basic approaches na ito, I think sa lima yata or anim na approaches. Una ay yung tinatawag na confrontational, intellectual, testimonial, interpersonal, invitational, and service. Ganon. For pag sinabing confrontational, ito yung tipo ng parang tulad ni Ellis Soriano. Gusto ko yung kanyang approach na merong stage tapos mag-open air preaching siya doon. Pero para magawa yan, dapat may budget, merong mga tao sa palit, something na gano'n. I think gusto ko yun. Uh, siguro, by, by personality, pwede ko siguro magawa yun. Pero yung debate na kanyang ginagawa, ah, hindi pa, wala ako sa kanyang level para gawin yun. Intellectual approach ng evangelism, ito yung mga tulad natin, apologista na tinatawag, or apologist, na kung saan yung ating approach ay moron pang pang pang pang utak, pang palino. That's why meron tayong website, isa yan testimonial, ito yung nakita ko to sa CCF na meron silang papatayuin tapos magte-testify kung paano sila yung tao yun binago ng Panginoon. And then, yung testimony ng yun is parang in a sense evangelistic kasi ipinapakita doon sa mga taong nakikinig. You see, kapag kayo tumanggap sa Panginoon, kahit na kayo nasa ganitong kalagayan, akala ninyo hindi kayo magbabago, pero kapag tinanggap ninyo ang Panginoon, grabe ang mangyayari sa inyo. May bagong buhay kayo. Dati napapariwara kayo, pero ngayon, pag tinanggap niyo ang Panginoon sa buhay ninyo, magbabago ang buhay ninyo. Magkakaroon ng kabuluhan. Parang gano'n. Testimonial, testimonial yon. Okay din yun sa akin. I hope na someday in the future, kapag medyo okay ang ating simbahan, kapag merong na-save, wow, para mga minsan gusto kong gawin in the future yung magpabautismo mismo sa harapan. Kaya nang ginagawa doon sa uh, church ni John MacArthur. Hindi pa nga ako baptize. <laughs> ano, interpersonal, ito yung tipo ng, kunyari, tulad ni mama, pag nagsusumba-sumba, ito yung pakikipagkaibigan na hindi ka man nagsasabi na ikaw ay Christian, pero may something na nakikita yung tao sa ugali mo. And then, kapag may opportunity yung binigay sa yung Panginoon, gusto mo ba kasama minsan sa dinadaluhan ko? Ah, ganun. Invitational, ito yung pa, kanina, nakita ko to, may, may isang tricycle driver na nakabihis na na long sleeve eh. Tapos may sinundo silang mga bata. Dinala yung mga bata, ewan, eh, papunta ng kanilang simbahan. Kanina, nakikita ko na invitational tawag doon. At ikalawa, yung service. Ito yung uh, feeding program na usually uh, magtatawag ng mga bata. Ito eh, yung mga batang yung bibigyan ng trucks. Papakainin sila muna. Yan, service ang tawag doon. And then pag uwi nila, maliban sa busog sila, may mga trucks sila sa kamay nila. Ay ah, yung mga trucks na yon, mga kumpletong yon, gospel trucks, pwedeng mabasa ng kanilang mga magulang. Parang ganun. So, dyan umiikot, ayon sa mga scholar natin sa evangelism, yung approaches sa evangelism. And so, dyan nabuo yung mga tinatawag na open-air preaching. And then, nabasa ko, ang tawag pala, uh, sa ginagawa ng Victory Church minsan is, ang kanilang ko kontakin is yung mga kumbaga VIPs o may mga sinasabi or nasa class ng society para kapag na-win nila yung nasa class ng society, for example, ang taong yun ay let's say teacher sa DepEd. Kapag meron silang na, na, na, na win na isang teacher sa DepEd, automatic meron silang entry point sa isang school. And then, uh, kunyari, uh, si, si yung, ang tawag dito, yung, yung nag-work o sekretarya ni Mayora, parang ganon. Kapag ma-win nila yung mga taong ganon, Kapag naging Christian or napapunta nila sa simbahan yung gayong tao, magkakaroon sila ng connection sa mga powerful ng society natin. I think okay yun. Okay. I think yan yung dahilan kung bakit nagiging matindi sa lipunan yung estado ng Church of God dito sa atin. Okay? No, hindi ako nagsasalita dito by doctrine, ah, by approach. Okay? And eh, so, yung mga ganyan. And so, yun nga, may mga approaches sa evangelism. At yung approaches, ito yung nais kong tingnan natin. Pambura ko dito. Uh, depende kasi yan. Kunyari ikaw to, uh, merong, di ba merong apat na personality? Wala nang pambura. Kaya <laughs> yung pambura. Yan. Sulat ko lang to. Ito na ko yan. Ah, sulat ko. Okay, nice kung tingnan nyo itong diagram na ito. Kasi gusto kong malaman ninyo na hindi lahat ng approach applicable sa personality ninyo. Minsan, uh, ano, dati kami, thank pa, nung kami dati nasa El Shaddai, parang yung lahat na ipapagawa ni Mike Bilardi sa amin, gagawin nyo ng lahat. Pero ang totoo, yung approach sa soul winning, depende yan sa personality mo kung sino ka. Okay? Merong apat na personality. Sanguine, choleric, ito yung mga nasa extra. Yan. Tapos phlegmatic, tapos melancholic. Yan. Pag sinabing sanguine, ito yung tipo ng taong napaka-showy talaga. Tawa ng tawa. Ganyan. Dito sa atin, wala akong makita pang phlegma, uh, sanguine. Ako lang yata, no? Sang choleric, ito yung seryosong tao, leader talaga to. Ang tindi, parang wag mo itong aawayin, itong choleric, seryoso siya. Talagang go tayo! Parang itong si, si Bonifacio siya, itong choleric. Kaya, Bonifacio, yan ay Kung galing Bonifacio, yan sugod! Yun, at tapang na tao, ganun. Sanguine, ito yung kumbaga sa palabas na lang, siya yung joker. Kalaban ni Batman, parang ganon. Phlegmatic, ito yung cool lang. Cool. Cool lang. I think si Frank yata, phlegmatic eh. Oh, oh, tawagin natin to si Frank. Cool lang. <laughs> Melancholic, ito si ano, Eric. <laughs> wala na, wala nang isip-isip pa. Melancholic, matalino yan. Matalino. Palaisip yan, analytical yan. Grabe. Lahat ng gagawin, lahat ng gagawin nito ni Samwin, ayaw ni Nilam Goli. Kasi pambira, ito, hindi ito nag-iisip. Parang tulad din ito. Isa, hindi ito nag-iisip. Bagamat, may pagka-leader siya. Pero itong, itong type na ito, hindi ito nag-iisip eh. Ganyan. Talagang sugod lang. Siya yung komedyante ng grupo. Ganon. And so, ang point ko dito, tayo may personality. At yung personality natin, kunyari, si Tin, sabi niya ate niya, si Raulo daw tong si Tin. Pero sa ngayon, <laughs> nakikita ko si Tin na parang ano lang, melancholic. Melancholic eh, kasi, ewan ko, ganun. Si, si Papa ko, phlegmatic yan si Papa. Cool lang si Papa. Wala, pero sa mga kaibigan niya, sanguin yan si Papa. <laughs> pero ayun, minsan nagbabago kasi depende sa situation o lugar. Ngayon ito, uh, may personality ka at bawat pers pag, pagdating sa evangelism, yung method natin, yan, yung method na gagawin, depende yan sa personality mo. Si Papa kaya, kaya kong paggawin yan, ang tinatawag na open preaching, mga dyan sa daan, hindi ko pa alam. Si mama. oh, <laughs> pag nila-endorse. Yun. Inspired. Yun. Si mama, kahit bumangera, hindi niya kaya mag-open preaching kay papa lang. Doon sa ano, sa bahay. Hindi niya kaya. Kaya lagi may sermon sa sa bahay. Pero sa sa kali, hindi yan kaya ni mama. Ganon. And so, kunyari, sa akin, ako ay, let's say, Saan ba ako? dito lang ako. Kunyari dito ako. Yan, kulerik. Kulerik lang ako ginagamit ko minsan is, uh, meron ako kahit pa paano reservation sa sarili. So yung aking, oh, so yung aking way ng evangelism ay through website, through writings. Si Eli, bagamat mahilig yan sa Mary Kay, magpaano ano, kaya mag minsan, pero hindi niya kaya mamigay ng tracks. Ewan ko kung hindi niya kaya. Pero, pero, pero minsan, pero yung minsan, method, nakasalalay minsan yan kapag tayo napuspos ng Holy Spirit. May mga bagay minsan na magagawa tayo na akala natin hindi natin magagawa. Pero kapag filled tayo ng Holy Spirit, kaya nating gawin. Pero practically speaking, dapat i-consider natin yung personality natin sa approach ng ating evangelism. Ang point lang is ganito, hindi excuse sa bawat isa sa atin dito na hindi tayo magkaroon ng effort pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And I think yan yung ating, yan yung aking question sa bawat isa sa atin dito ngayon as a pastoral question. Baka naman nag uh, yun nga eh, kaninang parang term ko. Baka naman nagpapabanjing-banjing lang tayo nakakalimutan na nating magbahagi ng salita ng Panginoon. In a way na tinatawag tayo ng Panginoon at kaya natin gawin. Meron social media, Facebook, pwede magamit. Ang daming pamamaraan actually. Eto nga, yung tinatawag na, uh, may kaibigan ka, tara, coffee tayo. Sa pagkakape mo pa lang na yun, hindi mo naman, uh, bukas agad ng Biblia o talata, eh, hindi ganun. Kumusta lang mo. Ang tawag doon, friendship evangelism. Actually, ang dami dito ah, uh, door-to-door -door evangelism na ginagawa ng mga Mormons, uh, Saksi ni Jehovah. I think parang di, di pa natin kaya yun ngayon. Yung Ash Wednesday evangelism. In other words, kapag meron mga mga pista, ganyan, o kaya meron mga okasyon, ganon. Kaya pag Pasko, dapat may mga tracks tayo, ganyan eh. O kaya pag araw ng mga patay, punta ka sa cemetery, mamigay ng tracks, mga ganon uh, lifestyle evangelism, ibig sabihin, kunyari, isa kang matinong kapitbahay, hindi ka maingay, tapos pagbibili ka sa tindahan, uy, lagi ka may ngiti, magugulat na lang yung, ano, ba't ka ganyan? Kasi may Christ ako sa heart. Grabe mo. <laughs> mga na mga ganun. Oh, radio, internet, phone. Ang daming bagay. At <laughs> actually, meron pa tinatawag ditong props evangelism. Isa doon yung usually ginagawa ng mga kabataan ngayon, yung merong nakatatak sa damit. Kunyari, mag, mag, paggawa, bili kayo ng damit. Diyos ang bahala sa buhay niyo. Ayun, Si Papa minsan niya mabilhan niyo ng damit ng ganyan. Driver ako ni Jesus Christ. Sabi sa... <laughs> In, in that way, you, you share your faith. Ipinabahagi mo ang, ang Panginoon. Now, balik ako sa point. Balik ako sa point. I hope na wag tayong mahiya at magbabadging-badging sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alalahanin natin na tinawag tayo ng Panginoon na maging Christian upang ibahagi yung mensahe o yung mabuting balita na nagligtas sa atin. Okay? So saan mang kalagayan tayo, dalhin ng Panginoon, anumang lugar, anumang profesyon, alalahanin natin na niligtas tayo upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Kapag kinalimutan natin yan, yung magbahagi ng salita ng Panginoon, tatanggalan niya tayo ng blessing. Tatanggalan niya tayo ng blessing. Sa totoo. Ay, sa totoo. May kaka-experience pa lang ako sa field na ganyan. Kapag may sinend sa'yo ng blessing ang Panginoon, and then nakalimot ka sa Kanya kasi natuon ka sa blessing, yung dati nating ano, pinag-aralan, pinagbulayan, babawiin ng Panginoon yung blessing na yun sa'yo o kaya may something na gagawin doon sa blessing na yun kasi nakakalimot ka na i-proclaim siya sa lipunan na ginagalaw. Ganyan ang Panginoon. Nagtatampo siya, mga kapatid. Guys, nagtatampo ang Panginoon. And so, wag nating pagtampuhin ang Panginoon kasi nasa covenant relationship tayo tinatawag sa Kanya. In other words, yun nga nagtatampo ang Panginoon minsan. Ginawan ka niya ng mabuti and then hindi mo siya masuklian ang pasasalamat. Hindi mo siya maibahagi in your own way according to your personality kung paano siya ihayag o ibandila sa iyong kinalalagyan. Oh, nakakatampo yan sa Panginoon. Parang meron, parang katulad yan yung sa sampung may ketongin may pinagaling siyang sampung ketongin, isa lang yung nagbumalik para magpasalamat. Ang tanong ng Panginoon Jesus, isa lang bumalik. Nung pinipicture ko yung ganong senaryo, kung naka-movie pa yun, movie clip, I think malungkot si Jesus Christ nung sinasabi yun. Sampu yung kanyang pinagaling, isa lang yung nagpasalamat. At akala natin nagaganap lang yun sa mga unbeliever. Hindi, ang dami yan sa Christian church. Ang dami mga pinagpapalas sa loob ng simbahan pero iinan lang yung bumabalik at magpasalamat sa Panginoon. At isa sa way ng pasasalamat sa Kanya na binabandila mo siya, maibahagi mo sa iba na may Kristo ka. Amen mga kapatid? So yan yung ating pagbubulay at pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa umaga nito. Sana'y huwag nating kalimutan yung ating misyon bilang mga tinawag ng Panginoon. Tayo'y Kristiyano, tayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. Gamitin ang talento, gamitin ang personal na kalagayan at persona o personalidad sa anumang panubagan na tinatawag ka ng Diyos upang ihayag mo siya na huwag mahiya na ibahagi siya. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa pagbubulay na ito bilang kami nga ay mga mangwawagi ng kaluluwa ng tao. Minsan, Lord, nakakalimutan naman ito. Hindi mo naman ina-ask or dinedeman yung bautism sa amin, gayahin yung ganitong approach, na kumbaga open air preaching, sama-samang gagawa ng ganito, kundi tinatawag mo kami as a person. Kung ano yung personality meron kami na na-develop sa kasalukuyan, at kung ano yung aming kalagayan, tinatawag mo kami na i-exercise kung sino kami at kung ano yung mayroon kami upang maibahagi ka. Hindi ka naman, Lord, ganun ka-demanding, di ba? Hindi ka naman nagde-demand sa amin ng mabigat na bagay, kundi napaka-considerate mo. Tinatawag mo kaming magbahagi ayon sa lagay at katauhan na mayroon kami sa kasalukuyan. At salamat sa ganyang uri ng panawagan mo sa amin. And so Lord, ano man yung kalagayan at personalidad na meron ng bawat isa sa amin ngayon, tulungan mo kami na huwag kumbaga magpa-bungee-bungee, kundi bumalik kami sa mission namin. Meron pala kaming mission. Ibahagi ka. Ibahagi ka, Lord ibahagi. Huwag nawa kaming makalimot sa ganung misyon ng aming buhay bilang Kristiyan. O oh, Parakletos, Holy Spirit, tulungan mo kami na gawin mo. Sa ganang sarili namin, hindi namin kayang ibahagi si Kristo. Kaya tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kapangyarihang magsalita, magpakita, at magpadama na mayroong Kristo sa amin. Sa ngalan ni Jesus, ito ang dala.